بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد نعم دكزانgu الله بارك wazee كذلك ونفنزي طلبة العلم ikiwa leo ni siku yetu ya mwisho ya kuifunga daura hii الدورة الرابعة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ambayo azma na makusudio ni kuifanya daura hii kila mwaka pale ambapo watu wanapokuwa katika kipindi cha likizo na tunapokuwa tunakaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hii ni mara ya nne, tulitangaza mara ya tatu, lakini ilikuwa ni khata. Hii ni mara ya nne inayofanyika daura hii katika msikiti huu Masjid al-Faruq Mkele hapa Zanzibar, na alhamdulillah, namhimidi Allah kuwa sehemu kubwa tumefanikiwa namwomba Allah atulipe kheri atupe ujira atupe matukufu yale ambayo yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko hizi amali zetu ndogo tulizozifanya na daura ilianza toka siku ya Jumamosi Jumamosi tulianza na risala ya wasatiyatul Islam ya Sheikh Rabi' ibni hadi hafidhahu llahu taala na magharibi yake tukawa tuna muhadhara wa Sheikh Abdurrahman ibn Awis Allah mhifadhi na Jumapili tukawa tupo na risala katika yale yenye kufungamana na ibada ya siyam katika sahihi al-Bukhari ambayo aliyosimamia ndugu yetu mbora Abul Abbas Muhammad Rashid rahimahullahu ta'ala na tumesema kwa kuwa muda wa risala ulikuwa ni mdogo na risala ndefu itaendelea siku ya juma Alhamis ambayo ni kesho na Ijumaa yake kama haijamaliza katika zile darasa zake za kawaida anasomesha siku mbili baada ya asri. Kwa hiyo wale wanafunzi, basi hiyo ni fursa adhim, kesho na kesho kutwa na siku na magharibi yake tukawa tuna muhadhara ambao ameutoa akhuna al-Fadil ibn Umar Allah mhifadhi na mbariki na ulikuwa ni muhadhara qayima kama mhadhara mingine na Jumatatu tukasoma risala inazungumzia luzumul buyut hasa katika kipindi cha fitan namna gani mtu anavyotakiwa awe alazimiane na majumba yake na kukaa kimya katika muda wa fitna na tumeona faida nyingi sana katika risala ile anafia ambayo ameisimamia ndugu yetu Abu Salman Muharram Allah mhifadhi na magharibi yake tukawa tuna muhadhara unaozungumza namna ya kujiepusha na fikra mbovu na chafu hasatan kwa vijana na jana siku ya Jumanne tulikuwa na kitabu cha Bulughul Maram kwenye babu al ambacho jana mashallah tulifaidika nacho tokea baada al-asri mpaka wakati wa isha na tukamaliziwa na nasaha alizozitoa ustazi wetu shekhe wetu mlezi eh, tumzima Sheikh Abdul Hafidh Chichi Allah mhifadhi na ampe umri wenye khairi na baraka na ampe nguvu ya kuweza kusimamia da'wa na yale yote ambayo ni kufungamana na masala haya na hawa ni katika walimu zetu ambao tunamwomba Allah atupe thabati sisi na wao tumekuwa na tukafunua macho tukiwaona wanafanya kazi ya ulinganizi wa da'wa na kuhimiza watu katika sunna tokea kipindi hicho cha uansari mpaka leo tukiwa tupo katika neema hii ya da'wa adhim da'watu adhima da'wa ya ahli sunna aljamaa da'watu salafia kwa hiyo leo alhamdulillah tumekamilisha risala ya nasihatu nasihati li ahli sunna ambayo ameisimamia ndugu yetu bora Abdurrahim Abu Rumaisa na asli baina almaghrib walisha muda huu tutakuwa tuna nasaha za kufunga za kuifunga uh, hii daura katika mwaka huu ambao tuko nao na ikawa hii ni fursa ya ustadhi ustazi wetu Sheikh Abdul Hafidh Kishi. Kwa hiyo akiwa shafika nje, basi mwambieni aingie na ikiwa <clears throat> bado hajafika kuna baadhi ya mambo hapa tutakuwa nayapitia ili tupate faida kwa sote mpaka pale ambapo atapokuja au kufika hapa mbele yangu ukitizama nakuta sura nyingi za vijana vijana wenzangu ima nimewazidi kidogo wamenizidi lakini haya nataka kuyasoma ni maneno ambayo yanawahusu zaidi vijana na wazee pia wamo wazee wasije akasema muhadhara leo tuhusu pia wamo lakini kuna wale ambao wenye kupewa kipaumbele zaidi kuna masala masala haya takayoyasoma hapa ni swali aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na kalijibu na swali hili la tuhusu sisi wengi sana katika sura hii sura ya kuwaona ndugu na wanafunzi jitihada yao nguvu yao kubwa katika jambo la kuiendea ilmu kabla ya kuoa namkuta mtu mashaallah anapupa anafanya jitihada anahifadhi daura hazimpiti durusi masha Allah eh, ni mwenye kulazimiana nazo lakini baadhi ya ndugu wakishaingia katika ndoa kana kwamba amepewa cheti cha kumalizia masomo ya ilmu ya kisheria humkuti tena darasani isipokuwa kwenye hutuba za Ijumaa na akibahatika kwenye mihadhara. yani mimi nazungumza haya, baadhi ya wanafunzi nawafahamu kabisa, toka tulipoenda harusini tukasema jamani kijiti sasa kimemwondokea fulani anakichukua barobaro mwingine wengi katika hawa wanafunzi ikawa jambo la kusoma wamelika kando kwa nini kwa sababu ameingia katika jambo la ndoa mimi nimeoa ima amehama katika eneo lake au yupo katika kuhangaikia riziki au ni mtu ambaye sasa hali yake ya kupambana na maisha ni ngumu kwa hiyo namkuta mtu haonekani tena katika majalis eh, dhikri katika vikao vya kumdhukuru Allah azza wa jalla na huu ni msiba mkubwa msiba mkubwa sana kwamba ule muda ambao mtu alikuwa awe na nguvu ya kusoma na kuhifadhi na kudurusu na kulazimiana na vikao vya kheri imekuwa sasa ndiyo fursa ya kuvikimbia na kuwa navyo mbali huu ni msiba mkubwa msiba mkubwa sana sasa swali linakuja hali zawaju يعتبر عائقا عن طلب العلم حيث إن كثيرا من الشباب والشابات ربما تعللوا بذلك وما رأيك في الزواج لطالب يدرس في الجامعة شيخ ابن عثيمين يليز هيلي كتكا hatawa nuru ala darbi je ndoa inazingatiwa kuwa ni kikwazo katika jambo la kutafuta ilmu sasa hivi watu waone madarasani watu wamekimbia mtu hana muda wa kuhifadhi vipi bwana ah kashaoa yule bwana kwa hiyo hana tena fursa ya kukaa darasani akasoma hili jambo hata kwa marikoda sijui leo niwazungumze marikoda kidogo, hata kwa marikoda marikoda wengine wakishaoa hawakuti tena habari za kurekodi, anarekodi kwingine chumbani, sio msikitini tena, waoni tena masala ya kutuma ilmu. Kwa sababu ingine hivyo anasema ah, bora jamaa hata ya <laughs> ili faida zienee. Kwa hiyo kwa sababu wengine wakishaoa zile kheri ambazo watu wakizipata eh zinakatika zinatoweka zinaondoka sasa shekhe ameulizwa je azawaju ndoa yu'tabaru aiqan an talabi alilmi inazingatiwa kama ni kikwazo katika kutafuta ilmu mtu haonekani tena darasani hahudhurii vikao vya kheri kuna baadhi ya watu walikuwa na darasa wanasimamia wakazikatisha kuna wengine walikuwa na walimu wamekabidhiwa wanasoma wao kwa wao fardi mtu anasoma peke yake kwa mwalimu lakini baada ya kuoa atakuja na mkoba wa ukili na kanzu yake safi na mafuta yanonukia wiki moja tu baada ya hapo haunimwoni tena unamkuta sokoni ah, ustazi nitakuja wapi darajabovu nakuja wapi haonekani mtu tena asa mimi nataka niasome maelezo ya shekhe je kuoa unazingatiwa ni kikwazo katika kutafuta ilmu haithu inna kathiran min alshababi walshabati rubama taallalu bidhalika kwa namna ambayo wengi katika vijana na wasichana huenda wakatoa sababu ya jambo hili tunamuuliza kwa nini ah bwana nimeoa eh kwa hiyo kidogo mambo yamebadilika unajua kipindi kile alikuwa na ala msikitini sasa hivi na ala kwenye mtu unapata usingizi ngine mpaka alfajiri inawapita si ndio ma ra'yuka fi zawaj litalib yadrusu fi aljami'a na ipi rai yako shekhe katika jambo la kuoa kwa mwanafunzi ambaye anayesoma chuo kikuu mtu mwingine akawa anasoma pengine thanawi au eh, sasa hivi kuna pia diploma mtu akawa anasoma eh, na jambo la kuoa kwake bado ni ipi rai ya shekhe katika nukta hii amejibu shekhe ibn uthaymeen rahimahullah anasema azawaju laysa aiqan an talab alilm ndoa sio kikwazo katika jambo la kutafuta ilmu idha kana inda alinsan ma yaqitu itakapokuwa kwa mwanadamu kipo kile eh, cha kumkimu kuna kitu ambacho kinampa nguvu anaweza kuilisha nafsi yake na kumlisha mtoto wa watu naam lau furidha anna linsan laisa indahu ma yaqitu lau pakichukuliwa kwamba mtu hanacho cha kumtia nguvu wakala yani eh, kipato kile cha kununua kiroba cha mchele akaweka ndani au akaweka mihogo ndani akamlisha mtoto wa watu wakhafa idha tazawaja an yatarattaba ala zawajihi nafaqat, na akachelea kama ataoa patapatikana juu ya ile ndoa yake mambo ya matumizi. La yastati'u tahammulaha, yeye hawezi kuyabeba matumizi hayo. Maa talabi lilmi, pamoja na kutafuta ilmu. Fahina idhin qad yakunu aiqa, muda huo huenda jambo la kuoa ikawa ni kikwazo kwa hiyo kuna hali hapa masala haya yanahitaji fiqhi masala haya yanahitaji uelewa yani mtu atakani kukurupuka tu bwana mimi nataka kuoa ghafla alafu muda mchache unamkuta kakatisha masala ya kutafuta ilmu kwa nini kaoa anakaa kwao kafukuzwa anakaa na ndugu zake mabarobaro kama sita hivi alafu kamweka mkewe mle ndani na nikabu zake anaosha vyombo pale wale jamaa sema sasa shemegi yetu atumuoni bwana hama umu hujajua hizo habari hama bi mkubwa mwambie huyu tuletea mambo akiuni sasa akianguka tutajuaje kama ndo huyu shemegi sasa mtu anapata hali ngumu matatizo inafika wakati jambo la kutafuta ilmu kwa kile kwa nini na kwa gumu kwa sababu pale anawaza wapi atamweka binti huyu, pale anawaza kipi atamlisha mtoto huyu, hali ya kuwa nyumbani anapambana na mambo mengine. Tumeelewana? Kwa hiyo katika hali kama hii, katika hali kama hii, huenda ikawa kule kuoa ni kikwazo katika jambo la kutafuta elimu kutafuta ilmu. Sasa utamkuta mtu baada ya hapo anawaza sasa, akaenda mtaani na bwana, kuna safari za Canada, Mwamtoni, ustazi ajifikirie hivi da pembeni mwa mtoni, mimi na kanzu zangu hizi dharura. Huyo akamwambia ustazi, nitakupigia nitakupigia. Anakupigia simu, yuko Canada kishafika. Kwa hiyo ustazi bado na dharura. Siku za mwanzo, siku za pili, mtu baadaye anapotea katika njia, umuone katika mambo ya kheri kwa ile riziki ambayo alikuwa anasema ni sababu. Kwa hiyo muda mwingine masala haya kwa wale ambao hawajaingia katika ndoa, katika vijana wanahitaji kujipanga katika namna nzuri haitakikani mtu kukurupuka wala kutizama hamasa za watu, na hili tunazungumza kwa yule ambaye mwenye mke mmoja pia linamhusu. Hamasa hamasa hizi kwamba mathna mathna, alafu mtu anaja kuingia katika jambo anapotea kabisa. Ameoa mwanamke ambaye mchango wa harusi laki tano kwao, mchango wa harusi, kuna kikao cha harusi laki tano. Rafiki yangu umenafanya nini pale? umeenda kufanya ibada mkele wamejazana hapa mchango wa harusi 16500 upati tabu yoyote unaenda kutafuta mabalaa ya watoto wa baghani halafu baadaye unapotea katika vikao vya kheri mtu anakuwa na sababu ya nini kwamba eh bwana mimi nipo katika jambo la maisha sasa hii si sababu ya kisheria almuhimu anasema Sheikh Ibn Uthaymeen fahina idhin kad yakunu eh aiqan wakati huo huenda ikawa kule kuoa ni kizuizi cha kutafuta ilmu wa ma'adhalika dhalika fa inna la nuhabidhu lishabab tarka zawaj walau fi hadhihi alhal pamoja na hayo sisi hatuwachi kuwarahibisha vijana eh, hatuwavuti vijana katika jambo la kuacha kuoa katika hali hii. Wewe unaona hali ishakuwa ngumu, unateseka. ndio mwingine mtu anakwenda msikitini anapita jirani nyumba za karibu ya msikiti anamkuta dada anaanika nguo anakuja msikitini humu kama imamu siku hata hafai mpaka alhamdu anakosea jiuliza vipi au kama mtu unamkuta darasani mtu kile kitabu kakigeuza juu chini alafu anaandika atia taaliki jiuliza huyu jamaa andika vipi jiuliza shehe kitabu hicho ah bahati mbaya ustazi kumbe kaona kitu nje kinamsumbua hii inamfanya mtu akose utulivu, inamfanya mtu asiwe na uelewa. Kwa hiyo hapa, pamoja na hayo lakini, mtu haambiwi asiliendee jambo la ndoa, bali naqulu tazawwaj wallahu subhanahu wa ta'ala yughnika anta wa ahlak, bali sisi tunamwambia oa, na Allah azza wa jalla atakuneemesha, atakupa katika fadhila zake wewe na ahli yako wewe na ahli yako kwa hiyo kwa kuwa jambo la ndoa unaliendea kwa ajili ya Allah unataka kuhifadhi utupu wako kuilinda heshima yako na imekuja katika hadithi mtume anasema inna thalathata haqqun ala Allahi aunu watu wa aina tatu ni haki kwa Allah kuwasaidia wa dhakara minhum na akamtaja katika wao almutazawwij yuridu alafaf yule mwenye kuoa anayekusudia kujihifadhi na jambo la ndoa aqbil ya akhi ala zawaj elekea ndugu yangu katika jambo la kuoa walau kunta taliba ilmi hata kama ni mwanafunzi wa rubbama yakunu zawajuka fatha baba rizqi laka huenda ikawa kule kuoa kwako kumefungua mlango mlango wa riziki yako kama huwa mushahadun fi al ahyan kama inavyoshuhudiwa katika baadhi ya nyakati kwa hiyo tunaambia watu waoe mtu asikate tamaa katika jambo la kuoa muhimu ajipange atafute asbabu ya kisheria yoyote atakayomuingizia sehemu ya riziki yake na amuombe Allah azza wa jalla khairi na kule kusoma kutafuta ilmu na huku mtu akanatafuta riziki ni moja katika sababu ya kukunjuliwa eh, khairi na riziki na baraka zake kwa hiyo ustadhi amefika na muda huu ni wa kusikiliza nasaha ambazo zinatuhusu sisi vijana kwa muda wote ambao shekhe atakao kutumia na mwomba Allah atupe kheri na atupe baraka na wahifadhi walimu zetu na wathibitishe katika njia ya sawa mpaka siku ambayo tutakutana nayo. Allahu a'lam. Ustadh, tafadhali, Barakallahu fikum.